Dear Dhamma friends, today also we are going to take the hour for the talk. May everyone settle down and give the consent with three times sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ ආරද්දං කෝ පනමේ භික්කවේ විරියං අසල්ලීනං උපට්ඨිතා සති පස්සද්ද කායෝ චිත්තං සමාහිතං ඒකත්තං තීති Dear Dhamma friends, we are going to proceed further along this particular sutta known as Dvedavitaka Sutta. A milí priatelia v Dame, a, mm, aj dnes a, v tomto hodinovom, a, v tejto reči Damy, a, budeme pokračovať v sute zvanej Dveda Vidaka Sutta. So along this sutta, Buddha explained his early experience as a Buddha to be. A v tejto sute Buddha, Buddha, budúci Buddha vysvetľuje, objasňuje svoje skúsenosti. Main technique he introduced in this sutta is to uh, divide thoughts into two categories. Hlavná technika, ktorú e, vysvetľuje v tejto súte, je rozdelenie myšlenok do dvoch kategórií. One category whereby you feel inflicted, others feel inflicted and both the parties become inflicted. A v jednej kategórii sú myšlienky, ktoré keď máme, tak e, my sme, e, akoby nám je ublížené alebo prinašajú ťažkosti nám, aj druhým a aj nám, aj druhým. The other category You are also at ease, others also at ease, both the parties are at peace. Uh, čiže a druhá kategória uh, myšlienky s ňou spojené, uh, keď ich máme, tak my sme v, v pokoji, v miery aj druhý a aj my aj druhý. The first category, your mind become blurred and you become, the stream of consciousness become disturbed. myšlienky prvej kategórie sa stanete, mysel sa stane zahmlená a no, múdrosť rozrušená. Instead the second category, when it kind of thought appears, the wisdom become very clear and the stream of consciousness is free of disturbances. A čo sa týka druhej kategórie, tak um, múdrosť sa prejasní a prúd vedomia sa oslobodí od rušivých vplyvov. knowing when and where they arise, it helps, it helped to the Buddha to be not to indulge the bad type of category of thoughts. Poznanie, ako alebo kde vyvstávajú, pomohlo budúcemu Budhovi, <clears throat> aby nerozvíjal túto nesprávnu kategóriu myšlienok. As and when the sensuous desire hatred or harming others or cruelty happens, he managed to face it and to see the above mentioned distra- uh, the, the disadvantages. Mm, mm, čiže v tej, videl, podarilo sa mu vidieť a pochopiť nevýhody tejto skupiny myšlienok spojenej so zmyslovou túžbou, s hnevom a s krudosťou. Whenever these bad side not available, in the sense, whenever mind is with renunciation kind of thoughts, whenever the mind is with uh, loving kindness kind of thoughts and compassionate kind of thoughts, he managed to see the uh, early mentioned advantages. A keď, je, keď bola jeho mysel uh, no, od uh, týchto uh, neprázdnych myšlienok oslobodená a keď bola naopak naplnená myšlienkami uh, um, odputanosti alebo odriekania uh, láskavosti a uh, ne, uh, ne, nezlovôle a nekrutosti, tak uh, uh, alebo súcitu, uh, tak vlastne on videl, akú to prináša výhodu So, being yogis, whenever we are met up with the renunciation kind of thoughts, loving kindness kind of thoughts, and the compassionate kind of thoughts, the very appreciation of the same will give a double positive effect for our progress. Aj my ako jogini, um, keď vidíme výhody myšlienok spojených s odriekaním, s e, láskavosťou a dobrotivosťou a so súcitom, e, tak vlastne vidíme tento dvojitý úžitok e, na rozvoj našej mysle. The general principle in our mind is whatever the thought we are associating more, mind naturally inclined to that side. Čiže princípom tu je, že akékoľvek myšlienky ku ktorým tiahneme a ktoré rozvíjame, tak mysel sa prikláňa na ich stranu. So the mindfulness give us the freedom and the openness to understand this uh, mechanism in the mind. Všímavosť nám dáva uh, otvorenosť a slobodu vidieť v našej mysli tento mechanizmus. And the clear comprehension Try to understand the disadvantages or the advantages whenever mindfulness gives the openness to the line of thinking. A keď nám dá všímavosť, otvorenosť v rámci línie našeho myslenia, tak potom môže prísť uh, jasné uh, chápanie a vďaka nemu uh, sme si vedomí uh, výhod uh, jedného a nevýhod druhého. So it is like a, when a farmer is harvesting the crop, it is uh, separating the best part without any disturbances, without any uh, unwanted material and keep it in a safe place so that you know this is the cream of its harvest. Čiže m, mm, podobne ako uh, polnohospodár, ktorý zberá úrodu, tak vlastne zožne a tú najlepšiu časť uh, úrody vlastne uschová niekde v sklade a vie, že to je tá najlepšia časť, alebo ten vrchol jeho úrody. After he remove the main crop, there may be some other byproducts. He will attend to them and keep it separately so that he knows the value of the main crop. A je možné, že sú aj nejaké uh, kby, uh, vedľajšie uh, produkty z, eh, eh, mm, alebo niečo ako zostatky, eh, ale tie oddeli a drží ich stranou od tej hlavnej, hlavného zberu. If you are not mindful, you don't know what is your main product, you don't know your byproduct, you don't know your waste, so you put everything into the same bag. A pokiaľ nie ste všímaví, tak neviete, čo je uh, ten, tá hlavná úroda, uh, čo je ten vedľajší produkt a čo sú potom akoby z, zostatky alebo uh, to, čo zostane. So you have everything except this technique. A všetko dávate do jedného vreca. A, čiže je treba, aby ste mali túto techniku. So whenever you are applying the technique, you learn ways and means how to use it for your advantage. A čiže keď máte túto techniku, tak ju používate, aplikujete ju k svojmu prospechu. So gradually the Buddha to be observed that sensuous feelings are being replaced by renunciation kind of feelings. A budúci Buddha postupne e, poznal, že e, myšlienky e, zmyslovej tužby sú zamenené alebo ich vystriedali myšlienky odriekania. Uh, hatred kind of thoughts will be slowly, slowly he saw replaced by loving kindness myšlienky spojené s hnevom boli by zamenené alebo ich vystriedali myšlienky milúcej láskavosti. The torturing kind of harming others kind of thoughts slowly, slowly replaced by the compassion. A myšlienky uh, ubližovania alebo mučenia druhých uh, postupne uh, zamenil alebo postupne ich nahradili uh, myšlienky súcitu. while this transition happens, he found some kind of a changes in your bodily feelings as well as in the consciousness uh, getting somewhat irritated like. Uh, čiže počas tohto uh, on si všimol uh, určitých telesných pocitov a takisto určité zmeny uh, vo vedomí uh, v zmysle um, akýsi pocit akoby, uh, rušenia alebo iritácie. So in the meditation if you feel kind of uh, bodily uncomfortability and uh, mental irritation, you have to understand they, that may be a result of meditation. Čiže aj vy, keď uh, počas meditácie cítite určitú telesnú nepohodu a um, keď si rušivé vplyvy uh, mysli, um, uh, môže byť, že je to vlastne akoby súčasťou meditácie. If you are if you fail to understand that, if you fail to uh, get the correct perspective, you may give up and go. You will think meditation is developing more torturing, more pain, more suffering like. A pokiaľ to nechápete správne a nepozeráte na to so správnou perspektívou, môžete uh, si to nesprávne vykladať tak, že meditácia mi spôsobuje bolesť, meditácia mi spôsobuje, uh, že ma mučí So therefore, these uh, interviews and the discussions and the clarity in your meditation is a very crucial factor towards the progress. Čiže preto je zásadným faktorom pre váš pokrok je toto, tieto rozhovory alebo diskusie alebo interviú. When you are practicing as a group, everyone is not uh, following the same pattern or same episodes uh, that depends on individual's maturity. Keď praktikujeme takto v skupine, tak nie všetci prechádzajú e, rovnakými e, skúsenosťami a fázami, ale toto sa odvíja podľa individuálnej zrelosti. So whenever you go through this bottleneck, this hardness, you can experience some verifiable good side of your meditation. Čiže keď prechádzate takýmito akoby ťažkými uh, fázami, tak uh, vždy môžete uh, si to overiť uh, tak, že uh, sa môžete vždy pozrieť aj na ako keby dobré alebo uh, akoby, uh, pozitívne účinky meditácie. So Buddha, after the enlightenment, he says he felt Aradokopana bhikkave viriyam asallina. I experience the tireless kind of effort or the energy is going to continue. A Buddha po svojom osvietení povedal, že zažil som akoby neutíchajúcu energiu a akoby úsilie alebo horlivosť a aj to, že pokračovala. And upattita sati asammutta. I develop a kind of a mindfulness. It is continuous, unbroken like. A rozvinul som všímavosť, ktorá bola kontinuálna a neprerušená. This unremitting mindfulness effortlessly in each and every posture throughout the day. Čiže vlastne bez úsilia bol všímavý uh, počas celého dňa v akejkoľvek eh, telesnej pozícii bol. Pasadakayo, asaraddo, the body also feel fairly tranquil. Aj telesne, a telo sa cíti akoby v pokoji. Untroubled. Bez uh, problémov. Samahitang, chittang, ekagang, the mind become somewhat tranquil, somewhat one-pointed. A mysel sa stane zmysl, v istom zmysle eh, pokojná a v istom zmysle jednobodová. Usually these things are being attributed to the samatha bhavana. Eh, tieto veci sa obvykle pripisujú eh, meditácii samata. Oh, but here the Buddha is explaining uh, the meditation method starting from vipassana and going to samatha. Ale tu Buddha vysvetľuje a metódu meditácie, ktorá začína a vypasanou a potom pokračuje samatou. In Pali it is called uh, vipassana pubbangama samata. A takto sa to označuje v jazyku Pali. So whenever, whether you are reaching this through samatha, that means concentration and tranquility meditation, or through the vipassana, the characteristics are the same či už to dosiahnete skrz meditáciu samata alebo koncentráciu alebo samády, samata alebo cez vypasanú, tak ten výsledok je rovnaký. So my teacher Venerable Jnanarama, Matara Sri Jnanarama, he found 10 points for someone to verify this stage of state of consciousness môj e, učiteľ um, um, e, poukázal na 10 bodov, e, ktorými si človek môže overiť tento stav vedomia. It is, he extracted that from Book of Discrimination. A on to akoby vyňal z knihy rozlišovania. So he says whenever someone come up to this kind of a consciousness, some kind of a, that kind of mental state, he can understand, he can verify uh, අනා චිත්තම් විකෝපානු පතිසන් සමාධිස පරිපන්තෝ to say my mind is presently associating the past and it is the background is the regret and I am no more mindful. čiže mm, mm, on uh, hovoril, že vlastne uh, niektoré z nich sú, že mysel sa spája s minulosťou, je prestúpená akoby lútosťou a, a není všímavá. Whenever that means when the mind is associating the past, three things you can see. Mind is in the past, the general atmosphere is regret and uh, feel sorry, and you see mind is agitated, no mindful. Čiže sú tieto tri obecné charakteristiky. Mysel sa zaoberá minulosťou, cíti akoby lútosť alebo vyčitky, a má akoby nepokoj alebo je rozrušená, to znamená není všímavá. Opposite of that, anagata patikankanam chittam vikampitam samadhisa paripanto. Whenever mind is hankering and projecting of future, excitement is the nature and you feel mind is not at ease a, a podobne. A pokiaľ mysel akoby sa túla v budúcnosti alebo sa zaoberá budúcimi myšlienkami, tak e, je príznačné pre to rozrušenie alebo akosi excitácia a a tiež mysel není uvoľnená, není v pohode. So whenever someone think about the future or future planning, mind become agitated, disturbed, and you feel you are not at ease. čiže kdokoľvek, kto sa zaoberá plánovaním budúcnosti, Eh, tak mysel je rozrušená a není eh, uvolnená, není v kľude. So Pandita Sayadaw in Burma, he says, elderly people usually associating the past. A Sayadaw u Pandita eh, v Barme zvykol hovoriť, že starší ľudia majú sklon sa vrácať do minulosti. And the younger generation is always with the future planning. A mladá generácia, tá, sa vždy, tá je vždy v plánovaní budúcnosti. at the middle age only, you can have a chance to see these two trends. A iba keď ste človek stredného veku, tak máte šancu vidieť tieto dva trendy. So there is a, there's a saying or there's a belief in uh, traditional Buddhism at the age 40 to 50 only you become wise. Ehm, čiže je taký, hovorí sa, eh, že eh, iba vo, vo, vo veku od 40 do 50 sa človek stane múdry. First 10 years you are lying up, uh, lying down, looking upward, just like an infant. Uh, prvých 10 rokov iba ležíte a, a pozeráte na oblohu ako uh, dieťa. Second decade, from 11 to 19, you are playful. v druhom období od 11 do 19 eh, sa iba hráte. And uh, 20 to 30 you are sure eh, thinking about the uh, cosmology, how to be beautiful, matching colors and associating the young people and all the kind of thing from 20 to 30. vo veku od 20 do 30 myslíte e, na kozmológiu, na, e, na to, aké e, farby, šaty si dáte, ako s akými kamarátmi sa stretnete ehm, a takéto, s takýmito vecami. Beautification. Skrášľovanie sa. So 30 to 40, maybe you are running a family and kind of thing, then only slowly, slowly, you try to understand the nature, the world, your mind, uh, that is the way the knowledge is increasing in common sense. E, čiže potom vo veku od 30 do 40 už začínate premyšľať o povahe veci, o povahe sveta a vlastne ten zdravý rozum um, začína akoby sa objavovať alebo narastať. So 40 to 50 called uh, wisdom decade. Čiže od 40 do 50 to sa nazýva uh, obdobie múdrosti. So one day Pandita Sayadaw gave a retreat in America. and uh, many Americans they don't believe the past life or de the deeds and its own consequences that is to say karma theory but he tried to manage he tried to teach the group there is a principle called karma theory uh, Čiže keď bol Sayado u pandita v Amerike, tak vlastne učil uh, tam uh, ľudí, ktorí mnohí z nich neverili na minulé životy a na teóriu karmy čiže eh, na, na príčinu a následok a vlastne eh, tak on sa to pokusil vysvetliť. But even if you to be a human, you must have a very good past karma with that beneficial effect only you become human, but still you have to wait till 40. Čiže <laughs> eh, len na to, aby ste sa mohli stať človekom, musíte mať veľmi dobrú priaznivú karmu. Eh, ale aj keď sa zrodíte ako človek, tak vlastne aj tak musíte čakať do 40. So one person made a remark, one yogi, he says, Bhante, very difficult to understand this karma theory, very difficult to uh, grasp this idea of uh, maturity and the wisdom at 40s, therefore I wish to make a vow uh, this way, may with the due may with all the merits what I have accrued, may I become a human in the next life, born already at 40s. <laughs> Mm, a bol tam jeden jogi, ktorý mm, vlastne mm, urobil taký slub alebo také prianie, e, že nech všetky zásluhy, ktoré som doteraz nahromadil, e, nech sa vo svojom budúcom živote e, narodím znovu ako ľudská bytosť a hneď nech sa narodím a mám 40 rokov. So on this thing, on these things, the West and the East have different different ideas. This is a kind of a, a general overview uh, in our development of the mind, in this very life. Čiže východ a západ tu má trošku iné predstavy a ideje o tom vývoji ľudskej mysle. The other two aspect is if you are overemphasized and overinterested and result oriented, mind become agitated and you feel not comfortable. Potom ďalšia vec je, že ak sa príliš orientujete na výsledok, uh, Ehm, ak, e, akoby príliš plánujete alebo sa veľmi upierate na cieľ alebo na výsledok, a tak toto tiež spôsobí rozrušenie mysle. If you have lack of energy, you tend to sleep, feel boring, monotonous, fearful, uncertain and you will get up and go. Ak nemáte dostatok e, energie, tak ste buď ospali, ste neistí, e, nudíte sa, veci sa vám zdajú byť monotónne, a nedávajú vám zmysel a máte akoby sklon sa zdvihnúť a odísť. Another set, that is where whenever you are met up with very desirable, beautiful, uh, pleasurable thing, a mind tends to go to the sensuous pleasure, even with the meditation experiences. čiže ak je vašou povahou uh, silné tiahnutie k, akoby, k potešeniu, uh, Ehm, tak vlastne aj keď ehm, aj, aj vlastne ehm, skrz meditačné skúsenosti akoby vás stále akoby to ťahne akoby k tomu pôžitku. Whenever you meet up with unpleasurable and painful, awful kind of feeling, you feel hatred towards meditation. A keď um, máte v sebe um, Eh, pocity hnevu, odporu a eh, akoby eh, zhnusenia, tak potom si vytvoríte odpor k meditácii. These are the only six, so therefore whatever the mental state, if you can pick it, if you can fix it, if you can recognize it, what is the kind, that will be a helpful thing and a great knowledge on the spot. Čiže um, toto je 6 možných mentálnych stavov a keď ich dokážete akoby rozpoznať a uvedomiť si ich, uh, tak uh, to, toto je pre vás, toto vám priniesie užitok uh, rovno na mieste, keď sa to stane. Mm, not only that you become wise, you can understand there are some mindful state where it is not in the past, not in the future, but in the present moment like you can recognize contrast to the past and the future, what is the mental state when it is mindful here and now. Čiže nielen, že sa stanete múdrymi, ale aj sa vám podarí rozpoznať taký stav všímavosti, ktorý sa nezaoberá minulosťou a ani budúcnosťou, ale je prítomný alebo je všímavý teraz a tu. Equally you can see mind which, which is over enthusiastic, not over enthusiastic, not lazy, what is the middle kind of energy, whenever it happens, you can demarcate it, delimit it, and understand with compared to the over-energetic and lazy kind of mental state. A podobne, keď sa objaví taký mentálny stav, ktorý není ani príliš entuziastický a není ani príliš lenivý, um, tak um, si ho môžete akoby uvedomiť, rozpoznať ho a akoby, uh, mm, akoby rozvíjať tento vlastne uh, akoby prospešný mentálny stav. Equally, whenever the mind is overwhelmed with the pleasurable thoughts or depressed with the uh, unpleasurable thoughts, compared to these two states, there may be a no pain, no pleasure kind of a state. When and where it happens, the mindfulness can recognize that. Čiže podobne všímavosť tiež môže rozpoznať aj to, keď je stav mysli, ktorý není ani príliš akoby ťahnúci k zmyslovým potešeniam a není ani príliš ako keby ťahnúci k nejakej frustrácii alebo depresii, ale je neutrálny. Všímavosť tento stav dokáže rozpoznať. So you have to be an opportunist not to fight when it is too much with the past or too much of future, too much of energetic or too much laziness, too much pleasurable or too much painful. You have to find the, uh, the medium mental state whereby you can put forth energy, put forth uh, mindfulness and gain lot of good results. Uh, čiže mali by ste byť oportunista a vlastne mm, mm ani by ste Mali by ste rozpoznať ten stredný stav, eh, ktorý není ani príliš eh, akoby nadšený, ani príliš lenivý, není príliš akoby eh, vytešený alebo radostný a ani príliš bolestivý. Um, že takýto akoby stredný alebo vyvážený stav, ten keď rozpoznáte, tak vlastne to prinesie dobré výsledky. It is just like a farmer understanding the weather changes accordingly he cultivate and sow seeds to get the maximum crop, maximum uh, harvest. Uh, čiže podobne ako, uh, uh, hosp, uh, uh, ako polnohospodár alebo farmár, ktorý rozpozná uh, akoby, uh, tú správne, správnu časť roka, správne počasie, správne pole tá, a keď zaseje, uh, tak potom zožne vlastne uh, uh, najlepšiu úrodu. So whenever you learn how to ride the wave, how to walk on the tightrope like, you can understand within your mind, within your mind state, state of consciousness, sometimes it's full of faith, sometimes it is full of wisdom. Um, excuse me, I did not get the first part. So whenever you understand the balance mm -hmm. in between the early six points, sometimes you find whenever you find a good situation, sometimes mind is, mind is full of faith and sometimes full of wisdom. Mm-hmm. Čiže uh, môžete rozpoznať um, túto uh, akoby, strednú cestu medzi týmito uh, šiestimi uh, stavmi spomenutými a vlastne, uh, kedy mysel není ani príliš uh, naplnená uh, strachmi, a ani, uh, uh, ale je naopak uh, je plná múdrosti. To this faith as well as the wisdom, Yes, but it is a result of your meditation. But the, whenever too much of faith, it is disturbing wisdom. Too much of wisdom or too much of contemplation, of course, disturb your faith. Čiže uh, aby ste nemali ani príliš veľa dôvery a uh, naopak, keď má človek uh, zasa príliš veľa múdrosti, čiže múdrosti vzýšlej z kontemplácie, tak tento akoby nadmiera múdrosti zasa môže rušiť um, nef- by, uh, you dôveru. you must not let the inferential knowledge, deductive knowledge to kill the faith or don't let the faith to destroy your inferential knowledge and the deductive knowledge, the balance must be there. Čiže je treba udržiavať rovnováhu. Nemali by ste dovoliť, aby vaša dôvera vlastne mm, alebo nejaké inferenčné alebo deduktívne poznanie e, e, e, poškodilo alebo narušilo múdrosť. Equally, whenever you are too much of energy, your concentration will be disturbed. Whenever you have too much of concentration, you feel like sleepy and lack of energy. Čiže nemali by ste mať ani príliš mm, nadmieru energie, to môže narušiť vašu koncentráciu a naopak. To indicate Príliš málo energie. To indicate that you can compare your five fingers. The thumb is like the wisdom and the small finger is like the faith. Mm, čiže uh, ako indikácia alebo akýsi príklad toho si môžeme porovnať našich uh, 5 prstov na ruke, ktoré máme. Uh, čiže uh, palec je ako uh, múdrosť a Um, uh, malíček, uh, little finger. The faith. Uh, je ako wisdom. dôvera. And the indicator finger is as the energy and the, the fourth finger like the concentration. A uh, ukazovák je uh, uh, energia a prsteníček je koncentrácia. They are contradictory each other whenever some one part is too much. So you have to balance them. a oni sú navzájom v protiklade, čiže žiadna z nich by nemala byť akoby nadmieru, je treba ich vyvažovať. In the center you have the middle finger, that is the mindfulness, it is never too much. A v strede je všímavosť a tej není nikdy dosť. So you have to understand when and where the mind coloration happen, the faith, the energy, the concentration, and the wisdom. So you have to understand it's a result of meditation, but one must not take upper hand to destroy others. Čiže eh, je treba pochopiť, že keď viac eh, vo vás eh, akoby, sa rozvíjajú tieto kvality múdrosti a dôvery a koncentrácie a energie, tak vlastne... Mm, nemali by, eh, byť, nemali by sa dostať akoby nad určitú mieru, eh, aby sa navzájom akoby nerušili. The traditional example given is if you are, if you are running a chariot with five horses, the charioteer must know how to balance the five horses, not to run here and there, but to train straightforward along the path. Čiže tradičný príklad je, keď je akoby bojový voz, ktorý ťaha 5 koní, tak ten mm, vozataj musí vedieť, ako tie, tieto kone ovládať tak, aby tie kone nebežali do rôznych strán, ale aby sa držali vlastne tej cesty, po ktorej ide. So when that time, when that kind of a situation happens, you can gain a lot of results with less and less amount of energy or virya. Čiže keď sa deje takáto situácia, tak môžete získať väčšie výsledky s vynaložením menšie energie alebo víria. Just like we are changing our gear to the top higher gears, we can gain lot of coverage of miles with less amount of fuel, less amount of gas. Podobne ako keď šoferujeme a Eh, eh, na vyššej zaradenej rýchlosti, tak eh, môžeme ísť s väčšou rýchlosťou a prejdeme viacej kilometrov na menšiu spotrebu paliva. So this is a very difficult part to teach yogis because some are, uh, some are too much energetic with too much enthusiasm. So whenever they want to withdraw energy and the enthusiasm, still they keep on regimenting, fighting, and the meditation become uh, disturbed. Čiže toto je <clears throat> akoby uh, uh, ťažká alebo náročná vec na uh, učenie, na vysvetlenie, uh, pretože um, sú napríklad uh, jogi, jogini, ktorí majú príliš veľa entuziasmu a energie a vlastne aj keď uh, uh, sna, majú trošku polaviť, uh, tak vlastne oni stále vynakladujú ešte príliš veľa uh, úsilia a energie. So whenever you learn how to put this all the five things one directed or directed properly, you feel superhuman kind of pleasure. Čiže eh, keď sa vám podarí týchto 5 eh, schopností um, ehm, <clears throat> vyváženie eh, používať uh, alebo ich vyvážiť a takto ich používať, tak cítite uh, nadľudskú radosť alebo potešenie. So it's a kind of a combination, it's a kind of a equilib equilibrium. Uh, you have to you have to restrain it but you can't predict it. Occasionally only that happens. Čiže je to ako, akoby určité vyvažovanie alebo kombinácia s cieľom dosiahnuť vy, vyváženosť. Niektorých treba akoby ubrať alebo umenšiť mm, za určitých okolností. In uh, Dhammapada book it says, Sujnagaram pavittasa santacittasa bhikkuno amanusi rati honti pasanto de abbayam. in Dhammapada it says, whenever the yogi go to his secluded place and uh, uh, Sant, and he is quite tranquil, and he feel kind of a, and he feel kind of a superhuman pleasure when everything in meditation going, rising and passing away, rising and passing away, rising and passing away, he just observe it. Čiže v Damapade sa hovorí tento verš, ktorý znamená, že keď jogi odíde do ústrania do, um, a vlastne má týchto 5 schopností vyvážených a cíti túto radosť, tak vlastne čokoľvek, čo sa objavuje, tak on všimavo vidí, ako to vzniká a zaniká, vzniká a zaniká. So when that kind of a thing happen, still you can't claim this as my experience, it's a kind of a balance, it's a kind of a equilibrium. So don't expect that to happen, but you must know what are the proximate factors helpful for that kind of a mindset. Čiže keď sa to deje, tak opäť to není vaše, vaša skúsenosť, alebo nepatrí to vám, ale je to výsledok toho, že nastala táto vyváženosť alebo rovnováha. Čiže vy by ste to tiež nemali očakávať, aby sa to stalo, ale musíte vedieť, ako vyvážiť alebo ako rozvinúť alebo dostať sa do toho správneho rozpoloženia mysli. Whenever you met up with that kind of a situation, you will understand you can't compensate that kind of a knowledge by book reading or having a good teacher or having a wish or having other meritorial deeds. No one going to give assurance for this kind of a harmonious, balance, happiness. Čiže keď uh, sa stretnete s takouto situáciou, Eh, tak vlastne no, je treba, aby ste vedeli, že eh, v tomto vám nepomôže alebo toto vám akoby nepomôže nastoliť alebo eh, mm, aby to vzniklo vlastne nie na základe čítania kníh alebo aj rady nejakého učiteľa alebo akékoľvek zásluhy vám to neprinesú. Um, um, nikto iný, nikto vonkajší nemôže zaistiť uh, vyvážen, toto vyvážené rozpoloženie. It's like an orchestra, musical orchestra, when each and every player is harmoniously playing, you get the rhythm and it is an enjoyable thing, but everyone must be harmonious. je to ako orchester, ktorý harmonicky hrá, že na to, aby ten orchester hral takto harmonicky, každý jeden z tých eh, eh, hudobníkov eh, musí byť v súlade, v harmonii, v súzvuku s tými ostatnými, až potom celý ten orchester bude hrať harmonicky. So this is a kind of a acid test for the yogi to understand whether I am progressing or whether I am getting a verifiable results under your very nose. Čiže toto je pre jogiho akýsi test uh, kyselosti toho, že či naozaj pokračuje, alebo uh, a, a že keď naozaj pokračuje, tak môže mať takéto overiteľné výsledky rovno na mieste, rovno pred nosom. So you have to season it, you have to master it, i let the things arising and passing away to happen without any involvement, without your forking fingers, without your any deductive knowledge. Čiže uh, je treba, aby ste uh, k tomuto dozreli, aby ste uh, sa stali majstrami vlastne tohto, tohto stavu, kedy veci vyvstávajú a zanikajú. A, a toto sa deje bez toho, že vy by ste do toho akokoľvek zasahovali, na čokoľvek poukazovali prstom, alebo si to nejako vydedukovali. So whenever that kind of a combination you came to know, you can't expect that to happen, but you will learn slowly, slowly how to give conducive conditions for that kind of a situation by repetitively practicing or practicing meditation in a regular way. Um, čiže uh, um, poznať a uh, ako vytvoriť takúto situáciu, uh, to, neznamen, to nepredpokladá to, že vy to budete očakávať, aby sa to stalo, ale znamená to, že vy sa naučíte mm, pomaly a postupne tým, že budete cvičiť a praktikovať akoby opakovane a pravidelne. In Pali, it is called Asevana Pratya. That means apply it again and again, master it again and again, and uh, season it again and again, so that you will learn, you will understand what is happening within you. Čiže to znamená, že vy to znovu a znovu aplikujete, znovu a znovu to cvičíte, aby ste sa stali toho majstrami tak, aby toto poznanie vo vás vystalo. At that state, usually whatever the object you take, sitting or in walking, you see everything is in a flux of rising and passing away. Čiže v tomto stave, či už sedíte alebo stojíte, akýkoľvek objekt, ktorý vnímate, vy vidíte alebo zažívate, že je v stave vyvstávania a zanikania. So it is like a TV Without a program, you can only see dots. Je to ako televízia eh, bez eh, programu, eh, kde vidíme iba bodky. But even then, Upandita side says, so much of thousands of dots, two dots are never fighting each other. A uh, Sayadaw Upandita uh, hovoril, že uh, aj keď vidíte tisíc bodiek, tak nikdy dve, dve z týchto bodiek spolu nikdy nebojujú. If you put two people together, they are fighting. Ale ak sú spolu dvaja ľudia, tak už spolu bojujú. So much of dots appearing and passing away, no, they are not clashing each other. Uh, toľko uh, bodiek, ktoré uh, sa objavujú a sa, sa zanikajú, ale nie sú, uh, není tam žiadny konflikt. The place where the dot disappearance, immediately another dot appearance. There is a small time gap čiže so zánikom e, jednej bodky je maličká e, časová mezera a vznikne ďalšia. So you can get the distance and observe, but it is boring. Čiže vy uh, môžete akoby s odstupom to pozorovať, ale je to nudné. Very monotonous. Veľmi monotónne. And you feel like lost. Máte pocit, že ste stratení. So you feel like throw the TV down and smash it. Máte chuť uh, zobrať televízor a hodiť ho o zem a rozbiť ho. The day you season it, you will understand this is what you call rising and passing away or dependent origination. Uh, čiže keď, ste, keď dozriete jedného dňa, tak budete vidieť, že toto je vy, vyvstávanie a zanikanie javov alebo vzájomne závislé vznikanie. Without your involvement, they are working in a nature of law. Bez toho, že vy by ste v tom boli nejako obsiahnutí, vy chápete, že to, takto to v prírode funguje, to prírodný zákon. Even though you're observing as if something outside of you, you may sometimes feel uncomfortable feeling, thoughts and situations. Čiže hoci vidíte, že sa to deje mimo vás, tak uh, môžu sa objavovať nepríjemné uh, myšlienky, pocity a situácie? So maybe they are the outcome of your some of your past wrong deeds. Možno, že je to výsledok nejakých vašich minulých nesprávnych uh, myšlienok, slov a činov. So presently you can't see the relationship. Why under such circumstances the bad feeling, bad thought arising? Vy v súčasnosti nevidíte tie príčiny toho, že prečo tieto zlé myšlienky a veci So if you are a theoretically thorough person, you will be happy. This may be due to some of my bad deeds. Now I am paying it off. Now I am uh, giving the interest and paying the debt like. keď máte dobré teoretické pochopenie, eh, tak eh, vlastne máte eh, akoby radosť toho, že táto zlá vec sa deje a je to vlastne splatenie mojich minulých dlhov aj s úrokmi. If you do not know, you may develop hatred and you may start new karmic forces, new accumulation, but if you are well understand, if you can see arising and passing away, not to worry, Then only you can pay it off, you can pay the debt and keep the stream of consciousness undisturbed. Čiže um, ak nemáte toto, eh, toto dobré pochopenie, uh, tak vlastne budete reagovať s hnevom a vytvoríte nejaké, alebo s podráždením a vytvoríte nejaké nové karmické sily. Uh, ale keď ho máte, uh, tak vlastne budete uh, to chápať alebo to príjmete Um, ako vlastne očistenie alebo splatenie a uh, budete zotrvávať uh, v tomto vyvstávaní a zanikaní. So whenever such a pleasurable or unpleasurable, painful thing happens, uh, if you are wise, you will never attribute to someone outside, you will never attribute to something outside, but you will understand this is a cause and effect relationship. Čiže keď ste múdri, tak to nebudete pripisovať nikomu ani ničomu vonkajšiemu, ale budete chápať, že to je vzťah uh, príčiny a následku. So when under the such circumstances your tolerability to your resistance power, your mm, the, mm, immunity, your immunity of your mind is slowly increasing. Za takýchto okolností vaša schopnosť akoby, uh, tolerovať uh, Mm, ťažkosti, eh, mm, alebo inými slovami, vaša imunita sa eh, zväčší. If you do not have that kind of experience, if you do not have that kind of preparation, you may attribute to that misdeed to, to someone and you find fault with the outside and you become kind of inferior. Mm. Čiže e, pokiaľ nemáte túto skúsenosť, tak to budete pripisovať e, nie e, vašim vlastným minulým zlinčinom, ale budete obviňovať niekoho vonkajšieho alebo seba a sami sa budete cítiť ako menej cenný. So whenever you are training this, it is not limited to sitting, not limited to walking, even your day-to-day -day activities, you can see how the things are happening according to the law of the nature. Čiže toto není obmedzené, keď toto cvičíte, tak to není obmedzené tomu, že sedíte alebo tomu, že kráčate, ale aj v akýchkoľvek denných aktivitách vy vidíte, že toto je v súlade so zákonom prírody. It is not an escapism. Není to uh, únik. You find that kind of a, uh, uh, interpretation, that kind of a thinking is easing you releasing you and releasing others, both the parties are at peace. A čiže tento postoj uh, vám dá úľavu uh, a vlastne jak vám, tak druhým a obe strany sú, uh, majú úľavu alebo sú v pohode. You feel that's a kind of a wisdom only by experiencing and the growth of the wisdom is just a matter of time. a vy cítite, že mm, vám, toto vám dáva alebo to vo vás rozvíja múdrosť a rozvoj tejto múdrosti je už iba otázka času. So therefore, under such circumstances, you will never think that this is happened because of my wish or will. This is happened because of outsiders are doing something. This happen. This happens because of not the omnipotent, omnipresent God. This happens not with without a rad, rad, uh, without a rationality, but there is a rationality. Čiže za takýchto okolností vy si nikdy nebudete myslieť, že sa to deje kvôli môjmu prianiu, kvôli mojej vôli, kvôli niekomu vonkajšiemu, nie kvôli vševediacemu a všemocnému Bohu, Eh, nie kvôli eh, môjmu dôvtipu eh, alebo rozumu, ale je v tom tento racionálny prvok. Even the unpleasant situation happens, whenever you go face with the prepared mind, you understand the term meaning of choicelessly being aware. Čiže aj keď sa deje nejaká nepríjemná situácia, ktoré musíte čeliť, tak keď do nej idete s pripravenou myslou, tak si máte to pochopenie a ste v stave, kedy ste všímaví bez, alebo pozorní bez výberu. Also, we can call the attitude of non-reaction non-cohesiveness. tiež to môžeme, môžeme nazvať postoj ne, nereagovania alebo non-cohesive. Non-cohesive, not to react. Uh, nereagovania. So it is like uh, grease you put into a machine. Whenever wear and tear happen, a creaky sound happens, a heat happens. When you put little grease, the machine start to run smoothly. čiže je to niečo ako olej, keď je nejaký stroj, ktorý škrípe a keď potom naolejujeme, tak potom už funguje hladko. You feel like sharing with others, but it is difficult unless otherwise the other people have the same experience. Uh, môžete cítiť, že by ste sa o to radi podelili s druhými, ale je to ťažké vtedy, ak uh, oni nemajú túto skúsenosť. So whenever you you master this situation, it is called you are you are establishing on Dhamma. You are becoming slowly unshakable by the vicissitudes of the life. Čiže vy postupne sa ovládnete alebo sa stanete majstrami v ustanovení tejto damy a e, mm, vlastne takto budete schopní alebo budete zvládať e, všetko, čomu budete v živote čeliť. You are not fully equanimous, but at that level you will understand this equanimity is the what we have to develop. E, na tejto úrovni ešte nemáte plnú rovnosť, ale chápete, že rovnosť, rovnomennosť je to, čo je treba rozvíjať. It's a kind of a maturity in our life And that is the least disturbances you can do to the outside world. A, mm, a toto nám dává určitú zrelosť v živote a taktiež vytvárame alebo spôsobujeme menej ťažkosti alebo menej rušíme uh, svet. So that the old Buddhas advice as the sabba first do no harm that is the translation in common English. Čiže uh, ako povedal Budha, a je to preložené do bežnej obecnej angličtiny, je, že ako prvé uh, neubližujte druhým. Even when you, if you are trying to be a doctor and learning medical science, you have to get that oath. First, do no harm. Eh, čiže aj keď sa chcete byť doktor a učíte sa medicínu, tak vlastne ako prvá vec je neubližovať. So it's a, it's a kind of a silent sermon. By doing nothing, you gain so much of merit, so much of immunity. Čiže je to niečo ako také tiché kázanie. Uh, um, čiže my iba týmto uh, získame uh, veľa, no, alebo veľmi svoju imunitu. So it is not just merely keeping the body unshaken, but it must be with the internal inner chatter as well as mental calm down. All the physical, verbal and mental, everything may calm down under such circumstances. Um, čiže není to iba uh, o tom, že naše telo je neotrasiteľné, ale uh, musíme byť bez vnútorného klábosenia a uh, vlastne skľudniť, uh, alebo naše telo, reč aj mysel sú skľudnené. So if you wish uh, you can enter into the first jhana because you are, by that time, your jhanic factors are mature enough. Uh, ak si to prajete, môžete tu vstúpiť do prvej džhány, uh, pretože vaše džhánické faktory už dozreli. Even if you are not absorbing into the jhana, you can feel this is something extraordinary and special. aj keď necítite alebo nevstupujete do džhány, aj tak cítite, že toto je niečo neobyčajné a špeciálne. It's a kind of an equilibrium in your mental state, away from the sensuous pleasure, away from the hatred, away from the torturing kind of feeling, and uh, you feel quite established and balanced mental state. Čiže e, je to si vyrovná, cítite, že ste, váš mentálny stav je e, e, vyrovnaný a ste vzdialení od zmyslových potešení, od e, hnevu a taktiež od ubližovania, mučenia druhých, ubližovania druhým e, a cítite vlastne akúsi vyrovnanosť e, seba. So that kind of uh, mental balance or equilibrium we can't expect in animals or beings in the lower realm. Takúto vyrovnanosť mysle nemôžeme vyžadovať alebo očakávať od eh, bytosti, ako sú zvieratá alebo bytosti v eh, nižších eh, ríšach. Even if you are believing celestial beings and the devas and brahmas, the, they won't get this kind of a golden opportunity like in this human realm. Aj keď veríte na bytosti vyšších sfér, ako sú devovia a brahmovia, ani oni nemajú takúto príležitosť, akú máme my v ľudskej sfére, takúto zlatú príležitosť. Because this is the way you can uh, stimulate, you can fasten or quicken your evolution towards the liberation. Týmto spôsobom môžete stimulovať alebo uh, urýchliť uh, váš vývoj uh, smerom k oslobodeniu. Each and every human being is endowed with this capacity, this possibility, this potential. Každá ľudská bytosť má túto možnosť, je toho schopná, má tento potenciál. But usually it won't come along your way unless otherwise you put forth uh, energy in a systematic way. Ale uh, neobjaví sa to, dokým nevynaložíte na uh, úsilie a energiu systematickým spôsobom. Even if you gain it once, to have it again and again, you have to have a kind of a way of life. Eh, čiže eh, aj keď sa vám to raz akoby podarilo, ale aby ste ju mali znovu a znovu, tak k tomu, aby ste to takto získali, musíte mať určitý spôsob života. The Buddha says, even if you gain this kind of a situation and if you go back to the day-to-day -day life and work with kings and the ministers and the top-class people and all the kind of people, you are bound to lose your capacity. Čiže Buddha hovorí, že keď už máte takúto situáciu alebo príležitosť a Eh, ale vrátite sa k, akoby, svetskému životu, aj keď eh, ste akoby, s eh, najvyššie postavenými ľuďmi spoločnosti, ako sú králi alebo ministri, alebo nejakí mocní ľudia, tak vlastne tým, že to spravíte, stratíte túto príležitosť. So to facilitate, to give the background, to give the conducive conditions, you must always associate wise people working towards this kind of spiritual life. Čiže e, ako pozadie alebo ako určitá priaznivá podporúca okolnosť je treba, aby ste sa stretávali s e, múdrymi ľuďmi, e, ktorí vás podporujú vo vašom duchovnom živote. Till you develop the maturity, till you develop the versatility, you have to live a life with uh, less activity or in the sense low ebb without getting much involved in the dramatic way of life. Čiže dokým nezískate e, zrelosť a mm, akoby, e, prúžnosť e, alebo všestrannosť, tak je treba, aby ste sa vzdali rôznych zbytočných činností a rôznych akoby, dramatických vecí alebo činností, ktoré robíte a viedli ako jednoduchý život. No one will ask you, no one will push you, no one will, no one will demand you, but it is your own loving kindness to yourself, your own compassionate to yourself, to organize your life in such a, uh, such a way. Čiže e, nikto vás o to nebude žiadať, nikto vás do toho nebude nutiť, ani to po vás e, vyžadovať, e, ale je to vaša vlastná láskavosť k sebe, váš vlastný súcit voči sebe, aby ste, sa, aby ste si svoj život a sami seba týmto spôsobom zorganizovali. Even if you reach that kind of a uh, consciousness or mental state, uh, you have to decide, am I going to reconsider my way of life or just to give up this situation and to go back to your old habits. Uh, čiže uh, aj keď mm, dosiahnete takýto stav vedomia, alebo takýto mentálny stav, tak aby ste v ňom pokračovali alebo prehlbovali, tak musíte opäť znovu zvážiť, že e, chcem toto spraviť, chcem to pokračovať, alebo sa chcem vrátiť späť svojim uh, starým zvykom. Or if you, if you wish to facilitate situation, you have to forego your habits, forego your likings and forego your personality traits in a gradual way. E, čiže aby ste uh, to mohli ďalej rozvíjať, a prehlbovať, tak je treba, aby ste dokázali akoby zanechať alebo opustiť svoje e, staré zvyky, svoje rôzne staré osobnostné akoby neduhy a postupne ich vlastne opustili. So whenever you are leading this kind of spiritual life, within a short period you can see your evolution. A keď dokážete žiť takýmto duchovný život, tak e, už aj v krátkej dobe budete vidieť e, rozvoj. The Buddha says, If you are sharp enough, if you are with the quick wit, within seven years, you can see a dramatic change. Buddha hovorí, že keď ste dostatočne bystri, tak budete vidieť výrazné zmeny už v rámci 7 rokov. Maximum 7 years or maybe within 7 days. Čiže mm, <laughs> maximálne v, 7, v rámci 7 rokoch, ale možno, možno že aj v, v, v rámci 7 dní. So that is the way the ending of the Satipatthana Sutta, Buddha says, if you understand this and live your life with this sacrification, within seven years or within seven days, you can see your own evolution. Čiže takto končí sa Tipatana Sutta, kde Buddha hovorí, že e, keď e, takto dokážete žiť, e, tak vlastne vidíte ten pokrok v rámci, alebo teda v rozsahu 7 rokov, alebo možno aj v 7 dní. So we are reaching seven days, so be prepared. Čiže uh, dosiahneme to za 7 dní, alebo buďte pripravení. Thank you very much for listening. That's all for the day. Ďakujem vám pekne za počúvanie, to je všetko pre dnešný deň. Sádu, sádu, sádu. sádu. sádu.